Aste arteoz, et baten ezagutzen. Eta egunkuan diktadore bat dugu aipatuko. Mohashi beno lehen zerbait argitu behar da. Diktadoreak, ez dia jente ertzuak, bon, salbu espenak salbu, mena justo botere sobea dien jente sumait. Charles Taylor eta zmintzatuko gia ordian, bon, lehen ikena izeta eite dian Inglaterako idazle baten izen batei. Azken hau, Liberiako presidenta izan da, mila behatzun talautan hamazazpitik, hiula. Bon, hobekik kumprenitzeko Liberiaz, erhestagitin ekin hatxarre batetan. Liberia Afrikako mende baldian, kokatzen da Sierra Leone eta Borikostaen artian. Simplifikatzeko, eh, mila sortzin eta hogei abeno lehen ez da gaizea handik han Salbi Britania edo Erberetako komertzio gune sumait. Mila sortziunta hama zazpian aldiz, American Colonization Company sortuik da eta esklabutza diasan dienak aja Afrikara juiteko pada uken desen du helbu ordin uh, kompani hunek. Mila sortziunta hogeian ordin, estatu batu eta den lehen itxasuntzia heltzen da, aski gaizki egia erran, hainbat eitarzunez uh, hiltzen behitia bidaje demoan gentik, bena iniziatiba hasik da eta estatu batuetako kolonia bat izanen da ordin, mila sortziunta beruita zazpia arte. Horti goiti, e, e, estatiek garapen e, bitxi bat edo estatiek garapen bitxi bat ukenen dio. Bertako populakuntza edo esklabi horiak beno lehen hor zienak baztertuk dia afro-amerikaren gandik. Eta hala jarraikiko du mende bat beno habo mila bedatzunta lautan hogeia arte. Nun eta Samuel Do, otoktono bat, edo lehenagotik horzen pertsonetaik batek, botera hartzen dian eta diktatura bat ezarten. Eta hor zaiku, hor din, hatxarin mintzatzen gunean Charles Taylor arraziten. Hau mila behatzen eta berroita sortzian sortuik estatu batuetako aita eta liberiako ama baten ganik. Estatu batu eta higorik dabe estudioan egiteko eta ondotik mila behatzen eta hiuntan hogeita himetzian liberiala utzultzen da. Gobernean josketen, eh, josketen arduradun nausiaen izateko. Mina an autan hogeian gia ordin eta gitzen da estatu kolpia eta hi urte behantago. Mina behatzuntara hiuan Charles Taylor akuzatu da bedatzuehun mila dolaren desbideratziaz. Diktadura batetan, hustel sakujatu az ikizatia ez da seinalehun, bena urdela, Charles Taylor rekordezkatzen du bertako populiak gorroto dian horro. Amerikar seme, estudioak estatuatu eginik eta urdela, goberniala heltuik, pistonatuik izan, de, uh, izan beita. Ihez egin du ordien edo egiten du ordien estatu batu eta milabetzen talautan hori eta hiuan gia betie eta nazioarteko mandatu bat bada galte eh, galtegiteko. Atxilotu da Massachusetts estatian, mila behatzuntara autan hoita bostan aldiz, prejuntegitik elkitzia heltzen da eta Afrikara sartzen da be utzulien, utzultzien eh, prestatzeko. Bon, mende erdi bat eguk beharko dugu, ez eh, jakiteko ea egia den edo ez, bena sumaitek diote estatu batuek laguntu diela eskapatzea eskualde hau berri zen esku hartzeko mende erdi bat eh, eguk beharko, hor mende erdi bat apeprez zartemaitie beti desklasifikatzeko horako afeak. Bon, Iberiako abertzaren fronte nazional ordin juntatzen du Charles Taylorek eta mina abertzen talotan hita bedeatzean mugako zain gune bat erasotuko du boliko statik hudian. Horek dio gerlazi edo horek du gerlazi bila ihatsaria emanen sortzi urte jaunen dina eta juntan berroita hamar mila hil beno habo sortuko du tinak. Mila behatzen talotan arte, nun eta haitatuik izanen den haute eskunde sumaiten bidez Charles Taylor ordin, horrek ez dina eh, egia erran gaizahandik kamiatuko bertako herritarentako horako gatazkak esortzen eh, dutien ondorioetan haur soldaduak aipatzen ahaldia harri bitxien edo diamanten trafikoa autofinantzaketa entako eta oposizioko iketa sistematikoa eh, agitu da. Sierra Leon behar bada entzun duzia ondoko herrialdeko arazoak entzun bali maututzia ipatzen adibidez Lord of War eh, filman aipatu idienak Jakin behar da Charles Taylor eh, nakaka nahastia laguntu dila haik behitutu armak ornitu diamanten truk filman den André Baptiste eh, pertsonaia be, biziaz inspiratuk delaik bon, filmaz aipatzeko eh, Lord of War edo Le Seigneur de Guerre izenekua Eh, hau dugulaik 2000 urtean uste dut elkitako edo binen binen eta bost urtean elkitako filma bat eta arma saltzietaz e, izigarri interesgarria dena hala, ordin uh, jakin ezazia film hoi, Charles Tayloren bizia, bizien gainen oinarrituik dela, surtut eh, Afrikar diktadore hortan uh, horren pertsonaiz jientako hau delaik ordin Batist, uh, Batist Andre Batista. bon, 2000 urtean uh, ordin garapen eta eraikitzientako liberia batua izeneko talde bat sortzen da. Estatu batuak armatzen laguntzen dina, eta setiatzen du Charles Taylor, eta hi urte behantago bortxatu du, eh, bortxasten du Charles Taylor hunen eskapaztea. Atxilotu die, eta usitegi batek Sierra Leonen egindakuak eh, edo egindakuen tako, berroita hamar urteko espetxe zigora uma eman dio Charles Taylor reik. Justu osmimaratzeko ez dela epaituik izane eh, beherri aldian egindutien giza eskubiden uraketen tako, mena justu haizoko herrian egindutien eh, uh, tako. Hala, egunko pertsonazia nur dagun da gyn ashtien, behar bada, bon, humor edo... Soli ontaz unaminia tabo dugu ezagutuko. Aste herteoz, personaje baten ezagutzen.